يقول المسلم رحمه الله وما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على قلب أخ حيوان وأصدره فإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك بتة بل هو أعجب شيء وأطعه وما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الدليل وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إجمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا ولا تدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته الأولى فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وغلوه فوق خلقه وكلامه وتفعيل وتفعيله من شاء من خلقه بما يريد أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله ويعاقب عبده على فيه هو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق وإذا كان من المستقر في الفطر والأقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه سن ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فهمه البشع ثم يعاقب عليه عقوبة العبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره وكذلك ما قدره حق قدره من لم يسنه عن بئر ولا هش ولا مكان يرغب عن ذكره بل جعله في كل مكان وسانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه يسأل إليه الكلم الطيب إليه يسأل إليه يسأل الكلم الطيب والأمر الصالح يرفعه وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فسانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يعنف الإنسان بل غير من الحيوان أن يكون فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata garin laraba yau sha takwas ga watan juma da sani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da shida ga watan uku meladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wad ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi wallafar shakin malamin nan Muhammad Ibnu Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah a wannan shine darasin mu na 109 a wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine 285 ba mu gushe ba muna magana ko malam yana mana magana akan abin da ya shafi isa'atul zanni billah wato da zato ga Allah subhanahu wataala wanda yana daga cikin manya-manyan zunubai muna zato ga Allah subhanahu wataala ya kunshi sifanta shi da mafi kaskancin sifofi da barin sifofinsa na kamala waɗanda ya sifanta kansa da su a cikin littafinsa mai tsarki da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wata'ala ne kaɗai zai yi bayanin sifofin kansa sai kuma abin da ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani babu wani wanda ya isa ya bayyana sifofin Allah sabanin abin da Allah da manzansa suka bayyana saboda haka yana daga cikin kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala da girmama shi yadda ya cancanta girmama shi shine mutum ya tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sa na kamala ya tabbatar masa da sunayensa mafiya mafiya kyau ya bauta wa Allah da abin da waɗannan sifofin da waɗannan sunayen suke hukuntawa wannan shine ne abin da yake wajibi akan kowane mumini yayi dangane da sunayen Allah da sifofinsa mala yake cewa fama qadarallahu hatta qadrihi man abada ma'ahu ghayrahu mimman la yaqdiru ala khalqi ad'afi hayawanin wa asgharihi mala yace bai girmama Allah ba yadda ya kamata a girmama shi yadda ya cancanta a girmama shi wanda duk zai bauta ma wani tare da Allah wannan da zai bauta wa kuma baya da ikon ya halicci mafi raunin wata dabba ko mafi kaskancin wata dabba ba ya da iko ya iya yin halitta ko da komin kankantar halittar kuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ayar da ta gabata ya ayyuhan nasu duriba fassa fastami'u la ya ku mutane an bayar da misali ku saurare shi innal ya yad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u la Waɗanda kuke bautawa ba Allah ba kuke kiransu ba Allah ba ba za su iya halittar koda da daidai da kuda ba wala wajta ma'ulahu koda kuwa za su taron dangi a kansa wani ya sulubuhu zubabu shai'an la min idan kuma har kudan zai iya ɗauke musu wani abu wato kuda ya sauka kan wani abu nasu to ba za su iya ƙwato wannan abin da kudan ya ɗauka ba Allah ce za'ufar ɗalibu wal matlub da wanda yake neman da wanda ake neman duk sun yi rauni Allah ce ma qadarullah hatta qadrihi inna Allah la qawiyyun aziz lalle basu can basu girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi lalle Allah mai karfi ne kuma gagaraba don shine yasa malam yace duk wanda zai bauta ma wani ba Allah ba to bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba ya bauta ma wanda ba zai iya halittar koda kuda ba wa in salabahu dhubabu shay'an mimma alayhi lam yaqdir ala istinqadhihi minhu idan kuma kudan zai iya dauke masa wani abu wanda yake tare da shi to ba zai iya kwato wannan abin daga kudan ba Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu matwiyatun wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu alhalin ƙasa gaba ɗaya damƙarsa ce yawmal qiyamati ranar gobe kiyama was samawati matwiyatun bi yamini sammai duka a nade suke a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka gabarin abinda suke hada shi da shi fama qadara man hadha sha'nuhu وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة ما لن يتي بيقرم ما ألا با يبدي تنشنت أقرم ماشي من هذا شأنه wanda wannan shine sha'aninsa wa azamatuhu wannan ita ce girman sa shine Allah subhanahu wataala bai girmama shi ba man ashraka ma'ahu fi ibadatihi wanda duk zai haɗa Allah da wani wajen bautarsa. man laysa lahu shay'un min zalika albatta wanda ba shi da kowane irin abu bai mallaki kowane irin abu ba gaba daya bal huwa a'jazu shay'in wa ad'afuhu bal a cikin mahalittun Allah yafi komai gajiyawa yafi komai rauni wanda zai bauta ma wata dabba ko wanda zai bauta ma wata wani tsiro ko wata itaciya ko wani sassakakken gunki ko wani gunkin laka da ya gina ko ya bauta ma wata taswira ko wasu kwankwamai waɗanda ba su da komai na mulki irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake da mulki yake da su babu shakka wanda zai bauta ma irin waɗannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل wanda duk zai haɗa Allah mai karfi mai cikakken karfi ga garabadau ya haɗa shi ya bauta ma wani wanda yake mai rauni kaskantacce tare da Allah to babu shakka wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba bala yace wa kadhalika ma qadara Allah hatta qadrihi man qala innahu lam yursil ila khalqihi rasula haka nan wanda zai ce Allah bai aiko da manzo zuwa ga halittarsa ba to wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba cewa Allah bai aiko da wani manzo ba wala anzala kitaban bai saukar da wani littafi ba bal nasabahu ila ma la yaliqu bihi ya jingina Allah zuwa ga abinda bai dace da Allah ba wala yahsunu minhu abinda bai kamata a jingina wa Allah ba min ihmali khalqihi wa tadhiyihim wa tadhiyihim na cewa Allah yayi watsi da halittarsa ya banzatar da su wa tarkihim sudan ya kale su haka nan sakaka wa khalqihim batilan wa abathan ya halicce su ba don wani abu muhimmi ba sai don wasa babu shakka wanda duk zai yi wannan kudurin to bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba dukkan waɗanda ba su yi imani da annabawa ba masu bauta akan wata hanya ba ta annabawa ba kamar mushrikan larabawa da majusawa da maguzawa waɗanda duk suke bautar wani abu ba Allah ba a da su Allah bai aiko da wani manzo ba ba wani manzo da Allah ya taba aikowa ballantana har ya saukar da wani littafi ga wannan manzan wanda ita ce aqida su saboda ka so a gurin su ubangiji subhanahu wataala wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake cikin su bai yi wannan halittar da wata manufa ba saboda haka ya halicci mutane ya halicci aljanu ya halicci abin da yake ƙasa da sama haka nan ba tare da wata manufa ba haka kawai yayin su a banza a rayu a banza a mutu a banza amma babu wata rana da za a tashi a yi hisabi a saka wanda mutumin kwarai a saka wanda ba na kwarai ba su ce duk babu wannan wato Allah ya yi halittar na duk a banza to ba shakka wanda zai rike wannan kudurin to bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba Allah subhanahu wataala bai yi waɗannan halittu da muke gani ba da halittar mu mu kanmu haka nan sakaka kawai har kawai yayi ka don ka zo duniya ka rayu ka mutu shi kenan an gama labarin babu komai abin da zai biyo baya wanda yake da wannan kudurin bai girmama Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya sifanta bayansa muminai da cewa waɗanda su ne wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak fa qina adhaban nar wanda suke tunani game da halittar samai da ƙasa suna cewa ya mu baka halicci wannan a banza ba tsarki ya tabbata gare ka wato Allah ya tsarkaka a ce a cikin ayyukansa akwai wani abin da yake yin shi haka nan banza banza babu wani dalili babu wata hikima ubangiji baya wannan idan da har za za a jingina maka cewa <clears throat> ayyukan da kake yi manya-manya da kai kake ganin su manya-manya a rayuwarka duk kana yin su ne a banza babu shakka an jingina maka tawaya kuma an gaya maka kalma ta zagi ce kai ka duk a banza yake a shiriri ta yake a shirbe yake kana yin abu amma in an tambaye ka meye manufar yinka yinsa baka sani ba an danka kago ka shaci fili ka kawo kayan aiki ka kawo magina an yi gini ka ta fara gini ka ɗauki lokaci kana wannan aikin amma an tambaye ka me yasa kake wannan ginin me manufarka kace kawai a banza kake yinsa ba ka da wata manufa a cikin yinsa la iyaka kawai in ka gama za kuma ka sa bildoza ka ka rusa kayanka kuma goma ka kuma yin wani abu shakka duk mutumin da aka jingina ma wannan an jingina masa wani abu na rashin hankali na rashin na tawaya a tunani to ya za a jingina wa Allah subhanahu wataala irin wannan a ce ubangiji yayi sama da ƙasa da abinda suka kunsa na manya-manyan halittun Allah a ce duk Allah ya yi su abasan kawai don wasa kamar da kasan yaro zai yi gidan wasa a kan yashi a yi gida a yi ɗakuna a yi gareji a yi tsakar gida kuma da ya shaƙi iska kuma ya tashi tattaki kayan sai babbace ƙasar gobe kuma ya zo ya sake yin wani ko ya yi motar kara ya ga dama kuma ya ɓaɓɓalla kayan sai zubar kaga wannan wasa ne marasa hankali ake jingina ma wannan Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la fa ta'ala Allahul malikul haq kuna tsammanin a za muka dace kuma ba za ku dawo ku same mu ba Allah mai mulki ya daukaka ya daukaka ba zai yi wannan ba sauraka dan adam wanda ya san abin da yake yi shine wanda ya san cewa ubangiji bai yi shi haka nan ba bai yi shi sakaka ba ya sake shi haka nan eh, ya sake shi ba tare da ba tare da ya umarce shi ko ya hana shi ba ahsabul insan an suda lace dan adam yana tsammanin abin shi haka nan kai. ba tare da umarni ba tare da hani ba ba za ta yi ba saboda haka ayyukan Allah cike suke da hikima daga cikin manya-manyan ko mafi daukakan sunayen Allah al-hakimu al-hakimu shine wanda yake yin abu da hikima hikima ta sa yake yin abubuwa bayan abin da babu hikima a cikinsa waɗanda za su rika ɗaukan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi su haka nan kawai don su rayu su mutu babu wani hisabi rayuwar duniya ita ce kawai rayuwar da take tare da su bayan ta babu wata rayuwa to babu shakka waɗannan ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba mana yace wala qadarahu haqqo qadrihi man nafa haqa'iqa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula haka nan wanda ya kore wa Allah haƙiƙanin ma'anonin sunayensa mafi kyau da sifofinsa mafi ɗaukaka ya kora haƙiƙanin ma'anoninsu to babu shakka wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba fa nafa sam'ahu wa basarahu ya kore wa Allah jinsa da ganinsa wa iradatahu ya kore wa Allah iradarsa wa ikhtiyarahu ya kore wa Allah zabinsa wa uluwahu fawqa khalqihi ya kore wa Allah daukakarsa a bisa halittunsa wa kalamahu ya kore wa Allah maganarsa wa taklimahu liman sha'a min khalqihi bima yurid ya kore wa Allah yayi magana da wanda ya ga dama daga cikin halittarsa da abin da ya ga dama aw nafa umuma qudratihi wa ta'alluqaha bi af'ali ibadihi ko ya kore gamewar ƙudurarsa da ainihin ratayata da ayyukan bayansa min ta'atihim wa ma'asihim na daga ɗa'asu da sabansu fa akhrajaha an qudratihi wa mashi'atihi ya fitar da waɗannan ayyuka nasu daga ikon Allah da ganin damansa wa khalqihi da halittarsa وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب ya sanya halittu su suke halittar abin da suka ga dama ga kawunansu ba tare da mashi'a ganin damar ubangiji ba fa yakunu fi mulkihi ma la yasha'u ya zamana a cikin mulkinsa an samu abin da Allah bai ga damar bai so faruwarsa ba wa yasha'u ma la yakun ko abin da bai ga abin da bai wato ya so kuma abin da ya ƙi ba zai faru ba ta'ala Allah an qawli ashbahi majusi uluwan kabira Allah ya daukaka daga maganganun masu kama da majusa ba daukaka mai girma anan malam yana magana ne akan wata aqida wacce ita ma ta fantsama a wasu lokuta a cikin musulmi har aka samu cikin malamai waɗanda suke kare ta suna ba ta kariya da rubuce-rubuce da jayayya iri-iri ta cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye amma sunayen nan ba su da wata ma'ana ta haƙiƙa saboda haka Allah as-sami'u ne al-alimu ne al-basiru ne amma waɗannan sunayen duka ba su da wasu ma'ana a ƙarƙashin su ba za a ce as-sami'u bi sam'ihi ba ko al-alimu bi ilmihi ko al-basiru bi basarihi ba za a ce ko al-qadiru bi qudratihi ba sai dai kawai a shi ne mai ji ne mai gani ne amma ba za a ce yana da ji ba ba za a ce yana da gani ba ba za a ce yana da ilimi ba ba za a ce yana da kudura ba ba za a ce yana da irada ba suka ce saboda in an ce yana da waɗannan sifofi to kamar an ce wato alkadimu alkudama'u muta'addidu wato an ce allolin na da yawa ba ɗaya ne kenan wato kamar wani abin da ya siffanta da shi wani abu ne daban ba shi ba saboda haka suka kore wa Allah subhanahu wataala hakikanin sunayensa da hakikanin ma'anonin sifofinsa suke tabbatar da sunayen ba tare da tabbatar da ma'anar sunan ba don haka su a wajen su babu bambanci tsakanin as-sami'u da al duk abu ɗaya ne babu bambanci tsakanin da al-qadiru da al-qawiyu da al-azizu eh, da al Eh, duk abu ɗaya ne sauraka su a wajensu sunaye ne kawai da suke nuna zati guda ɗaya amma ba su da wata ma'ana a ƙarƙashinsu wannan aƙidar ƙida ce ta mu'tazila mu'tazilawa waɗanda suke fifita tunanin hankalinsu akan abin da Allah da manzansa suka yi bayani alƙur'ani sauraka suka korewa Allah haƙa'iqu asma'ihi ma'ani asma'illahi wa sifatihi shine malam yake cewa babu shakka duk wanda zai rungume wannan aqidar to bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba domin ya kore wa Allah subhanahu wataala haƙiƙanin sunayensa madaukaka da sifofinsa mafiya sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka ce ya kore wa Allah jinsa ya kore wa Allah ganinsa ya kore wa Allah irada ya kore wa Allah zaɓinsa ce Allah bai da zabi ya kore wa Allah uluwin sa fauka khalqihi cewa Allah bai daukaka a bisa halittarsa ba mun sani cewa ubangiji subhanahu wataala ayoyi da dama alqur'ani ya tabbatar da uluwin sa ya tabbatar da cewa saba yake da halittarsa ba gauraye yake da halittarsa ba ba cakuɗe yake da su ba ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati ya ɗaukaka ɗaukaka ta sifa ya ɗaukaka ɗaukaka ta mulki ta iko ta isa ubangiji ya ɗaukaka dukkan wani nau'i na ɗaukaka ubangiji ya yi wannan ɗaukaka haka ne ce sabbi hisma rabbikal a'la huwa huwa al-aliyyul azim yana nufin madaukaki ne zatan wa qadaran wa qaharan dukkan wani ta ɗaukaka ubangiji ya sifantu da ita sauraka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa da ɗaukaka a bisa bayansa amintum man fis sama'i yasifa bikum al-ardh فإذا هي تمور أظنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وبنجي سبحانه وتعالى يا تكنسد من في السماء wanda yake sama fi anan bi ma'ana ala fi tana zuwa da ma'anar ala man fi sama ay man ala sama wanda ya ɗaukaka a sama fir'auna yana cewa wala na usallibannakum fi juzu'in zan tsire ku a cikin fi anan bi ma'ana ala juzu'in nakhli A amintun man fi sama yi man ala sama ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka a bisa al'arshin sa kamar yadda ke cewa rahmanu ala al-arshi istawa thumma ala al Allah ya maimaita wannan ayar har wajen sau bakwai a cikin alkur'ani wurare daban-daban surori daban-daban wanda wasu ayoyi ma da suke nuna uluwinsa dukkan wata ayar da ta zo take magana saukar da alkur'ani saukarwa tana nuna abu ne a sama aka sauko da shi ƙasa maganar alkur'ani maganar Allah ce saboda ubangiji subhanahu wataala ya saukar da Alƙur'ani daga sama zuwa ƙasa saboda wannan yana tabbatar da uluwin Allah subhanahu wataala daukakar sa a bisa halittarsa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ilaihi yas'adu yas'adu as-su'ud shine hawa daga ƙasa zuwa sama Allah ce zuwa gare shi ne alkalimu tsayyib kalmomi masu daɗi suke hawa suke tafiya ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku da annabi da mala'ika jibrilu ta'arud suna hawa zuwa gare shi saboda ayoyi da yawa ba kaɗan ba a cikin alkur'ani suna tabbatar da uluwullahi subhanahu wataala saboda korewa Allah subhanahu wataala kore masa wata sifa ce wani ya rika ganin cewa dan me za a rika maganar uluwullah akwai waɗanda ransu ma ɓaci yake ko yana magana cewa Allah ya ɗaukaka a bisa sa ransa sai ya ɓaci kamar ba kana faɗar abin da Allah ya faɗa ba ne wa yake ɓatawa wa yake fushi da shi yana fushi da wa yana fushi da Allah da ya faɗa ko kai da kake faɗar abin da Allah ya faɗa saboda haka abin da duk Allah ya faɗa yana so ne a faɗa shi yasa ya faɗa in baya so a faɗa ba zai faɗa ba saboda ka idan mutum yana jin damuwa ko yana jin haushin an maimaita abin da Allah ya faɗa a littafinsa a gurare da yawa a alkur'ani sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a cikin sunnarsa in yana jin haushi sai ya shafe waɗannan ayoyin duka a daina karanta su a sallah a daina karanta su a makarantu mahaddata duk ya bi su ya cire su daga kirajensu gaba daya wani mahaddaci a kawo in akwai operation ne in wani magani za a dura masa a daina jin yana cewa arrahmanu alal arshi stawa ina mamakin mutum da hankalinsa waye rika rigima akan Allah ya faɗa abu kai ma ka faɗa waye ce an wuce nan Allah kake ga an wuce nan akwai wani lokaci da za a wuce alqur'ani a ce ga wani abu alqur'ani ya tabbatar da shi wai kace yanzu an wuce nan yanzu ana magana tattalin arziki ana magana yadda za a samu economic yayi kyau wani hauka ne kai wannan mutum da hankalinka a ce ga abin da Allah yake faɗa wannan duk abin da kake so a tattauna na maganar tattalin arziki ta barbarewar da yunwa da kashe-kashe da waye-waye wannan duk abin ne na nan duniya daga karar bawa ya mutu shikenan duk kowannan wannan abu duk ya kare shi a kansa in ya bu kowa arziki a duniya da zarar aka ce yau Allah ya zare ransa shikenan fa wannan aqidar da yake rigima akan ita ce za a tsiye shi a cikin kabari a tambaye shi man rabbuka wannan tambayoyin za a masa to kaga a ce wai wani ya rika ganin cewa an zo wani zamani da an wuce wannan ina ga mai hankali bai kamata ya kawo wannan a rayuwarsa ba saboda abinda Allah ya faɗa yana son bayansa su san da wannan kuma jin uluwin ubangiji wato jin Daukakar ubangiji da halarto da sunayensa da sifofinsa a cikin zuciya shi ke ƙara wa bawa sanin haibar ubangiji kasancewa wa kake bautawa kasancewa a hannun wa kake amma aka cire wa mutane jin girman ubangiji aka sa musu jin girman tattalin arziki babu shakka bayi sun shiga cikin musiba domin aka raba ka da Allah to arzikin naka ma ba zai samu ba Eh? daga ina arzikin naka yake zuwa ba daga saman ba inda ba ka so a ba da Allah yana sama Allah cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun eh daga ina Allah yake zo ku muka daga sama ba shine anan mali yake cewa duk wanda zai korewa girin daukakar ubangiji bisa halitta sai ce bai girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi wa kalamahu wa taklimahu liman sha'a min khalqihi biman bima yurid da wanda zai kore wa Allah maganarsa ko yana magana da wanda ya ga dama san da ya ga dama Allah yana ya sifanta da sifar magana sifar magana sifa ce ta kamala sifa ce ta kamala ba sifa ce ta nakasa ba ce wannan yana magana to an sifanta shi da sifar kamala duk abinda kuma za a ce sifa ce ta kamala Allah ya fi cancanta wallahu aula biha shi yasa Allah subhanahu wataala eh, ya soki eh, abin da ya soki banu Isra'ila da suka bauta dan maraki ya musu cewa ba su ga cewa baya magana da su baya magana ba la yukallimuhum wala yahdihim sabila baya iya magana da su baya iya nuna musu wata hanya ashe kaga sifar kalam sifa ce ta daukar ta alamar uluhiyya idan ya zama na baya magana to ya za a zama Allah banda ba zai iya magana ba lokacin da annabi ibrahim salam ya rurrusa gumakan mutanensa da suke bauta musu da suka dawo suka ce waye ya musu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin waye ya rusa mana allolin mu lalle bugu mutun ne wannan ya rusa musu ya rusa allolin lalle bugu ne qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai mun ji wani yaro wani saurayi yana yawan bata su duk da aka zauna sai ya soki allolin nan wai shi sunan shi ibrahim wai dan renin mayo ma wai wani yaro ne wai shi ibrahim ku je ko a gurin ku yaro ne sunan shi ibrahim amma a gurin allah inna ibrahim kana ummatan qanatan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen Wala ko a gurin ku fatan ne amma a gurin allah ummatan ne suka ce fa'atu bihi ala ayyudin nasi la'allahu yashhadu aje a kawo shi gaban mutane dan su ga irin kukubar da za a yi masa kuma su shaida aje daga bakin sa shine ya haka alu anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim me yace qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun ce ai babban nan nasu shi yake hasada ana bauta musu tare da shi saura ka shi ya biya mamaki su ba kwana amma ku tambaye su suna magana shi ne mahallu shahid fasaluhu in ka ne su saura ka su da kansu sun san ba sa ba sa magana domin ba sa magana ya kai kuka bauta musu ashe kaga wa da mahalicci magana tabbatar masa da sifa ce ta kamala sannan yayi magana sanda yake so a inda yake so ga wanda yake so da abin da yake so wannan shine kamalar kamalar idan ya zama ba shi da ikon yayi magana a san da yake so ko a inda yake so ko ga wanda yake so ko ga abin da yake so to bai zama mai kamala ba yanzu rediyo tana magana amma ba wai da take so da mai ita yake so eh, in ya kunna ta ta yi magana in ya kashe ta ta yi shu kaga wannan ba sifar kamala bace rediyo ta yi magana saboda saboda ba ta da ikhtiyar a cikin maganarta sannan ba abinda take so za ta faɗa ba abinda shi mai saura kana kunna ka ji tashar da ana faɗar ana bayanin abinda ba shi kake so ba za ka canza saura kaga ita rediyo a nan sai da kai da ita ba ta da ikon ta tsabbata a wani yanayi guda ɗaya ko da ko ba ka so amma Allah subhanahu wataala sifa ce ta kamala ga mahaluki ma a ce kana magana san da ka ga dama in ka so ka yi magana ka yi magana in ka so ka yi shuru ka yi shuru in ka so ka faɗa abin da kake so ka faɗa Wannan sai face ce ta kamala abunka sama da a ce kai ba san da kake so kake iya magana ba sannan in za ka yi magana ba za ka yi magana da yadda kake so ba ko kuma za ka yi magana da wanda kake so ba wannan sifa ce tana kasa inda za a samu kana wato a same ka a haka to dukkan wata sifa ta kamala ubangiji shi ya fi cancanta da ita walillahi almathalul a'la dukkan wata sifa mafi daukaka to Allah shi yafi cancanta da ita haka Allah yana magana a inda yake so ga wanda yake so a san da yake so kuma da abin da yake so shi yasa yayi magana da Annabi Musa alaihi salam a daidai tur tur sina anan Allah ya zabi yayi magana da shi kuma anan yayi magana da shi kuma yayi magana da shi da abin da yake so yayi magana da shi wanda ita ce kamala ta ubangiji ahlus sunna sun tabbatar da wannan amma mu'tazila da waɗanda suka dan tsakuri wani abu na aqida su sun kore wannan ce Allah ba zai yi magana ba saboda magana halitta ce sauti ne Allah kuma ba za a ce yana da sauti ba in ka ce yana da sauti to yana da haruffa sautin nasa akwai haruffa alifun ba'un ta'un waɗannan duk mahalukai ne Allah kuma ba mahaluki bane don haka Allah baya magana me ya maganar Allah suka ce alkalamun nafsi ne wai kawai Allah yana son ya magana idan Allah yana son ya magana da annabi Musa sai ya halicci maganar a jikin wata bishiya sai annabi Musa ya rika jin wannan bishiyar tana maganar da Allah ya halitta a jikinta bishiyar ce take cewa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li bishiya annabi Musa ya ji bishiya tana la ilaha illa ana kuma yadda ko kai bishiya ta ce maka la'ila illa ana ba za ka yi ta ba za ka ce shaidani ne ya fake a cikinta yake so ka bauta mata ba annabin Allah ba kuma bishiya ta ce ita bishiya ta ce ita la'ila illa ana haka la'ila illa ana maganar Allah ce kuma da sauti annabi Musa ya ji shi da harafi ka magana ba ta fita da sauti da harafi take fita saboda ka maganar Allah ce to shi ne anan malam yake kwankwasar su masu waccan akida yake cewa haka nan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba wanda zai kore wa Allah maganarsa da kuma wato yin magana ga wanda ya ga dama don suna cewa annabi Musa ba shi ne wato ba Allah ya ji ba bishiya ya ji sai ya sa wasu ma masu ta mummunar akida sai suka faki a bayan wannan wannan gurgun tawilin ba fa inda Allah ya ce bishiya ce ta yi magana ba inda Allah ya ce Allah duk inda ya yi magana annabi Musa alaihi salam da mazdancansa yana jingina magana zuwa kansa wa kallama Allah Musa taklima iznadahu rabbuhu iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa saka ubangijinsa shi ya kira shi Allah shi ya magana da shi babu inda Allah ya ce iznadatu shajaratu ko kallamatu shajaratu so amma in ka zo ka ce a bishiyar ce ta yi magana to ina ka samu tunda dai ba ka nan aka yi magana da shi ko akwai wanda yana nan aka yi magana da shi da zai ba mu da cewa babu wani annabi kuma da ya faɗa haka shi annabi musa bai faɗa ba bai ce bishiya ce ta yi magana da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo bai gaya mana cewa a ji ina karanta alkur'ani ana cewa wa kallama allahu ku ɗauka allah ne mai magana a bishiya ce annabi bai wannan tawilin ba to ina ka samu wannan kawai saboda a korewa Allah magana to da suka fake da wancan tawilin sai kuma wasu masu mummunar akida sai suka zo suka shiga karkashin wannan bugun tawilin nasu sai suka ce to idan har bishiya za ta ce inni anallahu to mutum in ya tumba tsaye zikiri yayi zikiri ya wusuli zai iya cewa anallahu shi ba ce saboda zikiri bishiya ta faɗi wannan bilisanil hali ta ce anallahu saboda ubangiji ya yi tajalli a jikinta to don menene ai mutum ya fi bishiya suka ce ai mutum ya fi bishiya daraja don me shi idan ya jiku da ambatan Allah da bautar Allah ba zai kai matsayin da zai ce inni anallahu ba sai suka fake da wannan sai kawai mutum ya sha ta yi mai karo sai ce anallahu anallahu sai a ce a sira masa ido yana cewa shi Allah ne a ce ai bilisanil hali yake magana ubangiji ne ta jalli akan harshen sa yake magana da harshen ubangiji Allah ne yake magana a cikin sa ba shine yake magana ba saboda haka wasu kai ta shikincin sai da suka ga dama to inda aka samu wannan shakiyanci shine daga wancan tawilin wancan tawilin da mu'tazila suka yi da waɗanda suka bi hanyar su cikin asha'ira sai zama an fake kuma wasu daga cikin uh, gurbatattun sufaye gulatun sufiya su gurbatattun sufaye sai suka fake da wannan suke cewa mutum in yayi husuli ya kai wani mataki zai iya cewa shi Allah ne zai iya cewa shi Allah ne wai daga la ilaha illa huwa ya koma la ilaha illa anta ya da la ilaha illa ana la ilaha illa huwa Allah ya yi nisa da shi yana magana da Allah ne magana ta da ga'ibi to idan ya ƙara sama ya yi taraki ya yi taraki ya hau ya hau ya hau ya yi sama to sai ya fara gano Allah ɗin kuma to ya dawo yanzu da shi yake magana kai tsaye la ila illa ta ya ga Allah kenan to in ya ƙara gaba ya ƙara gaba ya ƙara gaba sai su haɗe sai ya zama la illa ana shi kenan to suka ce wannan ne tauhidu khasatul khasa akwai tauhidul amma shi la la’ila illa huwa munan duk tauhidi ne na gama gari da muke yi akwai tauhidul khasa tauhidi na ɗan tubarkalla su kuma la ilaha illa anta sai kuma tauhidu khasatil khassa sauraka a ‘yan tubarkallan ma ‘yan tubarkallan su to su ne wa nasu la ilaha illa ana ina suka fake ƙarƙashin wannan mummunar akidar shi yasa duk da ka ga ahlus sunna malaman su sunna ce da yakar wata akida to akwai abin da ake so a haifar a karkashin ta in aka batta ba tare da an yi martani akan ta ba to wata rana zaka ga wasu sun zo sun fake karkashin ta suna gina wata barna a ciki to shine malai yake cewa aw nafa umuma qudratihi wa ta'alluqaha bi af'ali ibadihi min ta'atihi wa ma'asihi ko suka kore umumin kudararsa wato gamammiyar kudararsa da ratayarta da ayyukan bayansa abinda ake nufi a nan duk ayyukan da muke yi masu kyau da mara kyau halittar Allah ce da mu da aikinmu duk Allah ne halicce mu babu wani abin da kake yi ba halittar Allah ba saboda haka in kai kirki kai halittar sani aikin kirkin da kai ma Allah ne halicce shi in kai aikin banza wannan aikin shi Allah ya halicce shi saboda ka babu da bawa yake yi ba halittar Allah ba sannan kuma duk abin da bawa zai gudanar zai gudanar shine karkashin mashi'ar Allah in Allah bai ga dama ba abin ba zai gudana ba don haka ko da cewa bayan yayi halitta ya halicci dan adam ya bashi tashi mashi'a wato ya nuna masa hanyoyi guda biyu wa hadainahu najdai ana nuna masa hanyoyi guda biyu ga mai kyau ga mara kyau man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur to sai Allah ya bashi mashi'a sai ya zabi wannan ko ya zabi wannan shine man sha'a falyu'min man sha'a kaza tabbatarwa da mutum mashi'a yana da dama ya zabi imani yana son ya imani yana da dama ya zabi kafirci yana son ya zabi kafirci amma sa gaba daya ta yi imani ko kuma ta yi kafirci tana karkashin mashi'ar Allah ne Allah ne ya ga dama ya bashi wannan in ya ga dama zai hada shi in ya ga dama sai ya yi shi kamar mala'iku kaga su mala'iku babu maganar su kafirce kawai tafiya abu ɗaya ne kawai da Allah ya ga dama sai ya kowa kamar mala'ika za ka kawai la ya sunan laha ma a marahu ba ya falo na bayi umaru da Allah ya ga dama sai ya yi mu kamar dabbobi babu maganar umarni ko hani a kanmu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ba ya ba mu iya gurgurdan abinda zamu ci mu sha mu rayu amma bai ba mu abinda zamu iya bambance alheri da sharri ba to sai Allah bai ga dama yayi haka ba sai dan adam da mutum da aljan sai ya ba su wani abu na mashi'a karkashin tashi mashi'a ya ga dama ya ba su damar su zaba kaman sha'a falyu'min kaman sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah Shiga ga wanda ya ga dama daga cikin ku ya kama hanya totar miƙaƙiya amma ba ku kuke ganin dama ba sai abinda Allah ya ga dama saboda haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah halittar dukkan ayyukan bayi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah halicce ku da duk abin kuke aikata suna tabbatar da wannan suna tabbatar da cewa kuma dukkan abinda da bayi suke yi baya fita daga karkashin mashi'ar ubangiji baya fita daga karkashin mashi'ar ubangiji saboda ko menene daka zaka yana yana karkashin kudarar ubangiji la yakunu fi mulki llahi illa ma yasha abinda Allah bai ga dama ba zai kasance a mulkin sa ba abinda kuma ya ga dama ya kasance dole sai ya kasance babu wanda sai ya hana ya hana wannan abun faruwa to shine malai yake cewa to aka samu wasu wanda suka fitar da umumu la cewa ikon Allah bai race da ayyukan bayi ba wato mutane su suke halittar aikin kansu da kansu wai da niyyar su tsarkake Allah daga zalunci suka ce Allah ba ba bane ta yaya zai halicci ayyukan bayinsa kuma ya azabta su suka ce Allah ba zai haka ba saboda haka kowa shi yake halittar aikin kansa da kansa shi yake yin abin da ya ga dama babu mashiyar Allah a ciki wannan jingina wa Allah gazawa ne cewa wani abu yana faruwa a cikin ƙarƙashin mulkinsa ba tare da mashi'arsa ba ba tare da yaddarsa ba ba tare da ganin damarsa ba wanda duk zai jingina wa Allah wannan to ya rage wa Allah <coughs> ƙarfin mulkinsa <coughs> mulkin bayi shi ne yake sifantuwa da irin wannan sifa yanzu mai mulki a wannan gari ba duk abin da yake faruwa a garin nan da yadda shi yake faruwa ba akwai abin da ya yadda a yi akwai abin da bai yadda a yi ba kuma ana yi saboda saboda mulkinsa haka yake ba zai iya ba zai iya fita daga wannan mutu ba Allah ba haka yake ba Allah duk shakkiyancin da shakkin yake yi Allah ne ya ga dama ya bashi damar ya yi wannan abin nan idan da hannu yake yi waye yake motsa hannun Allah ne yake motsa masa hannu inda kafa yake yi idan da kwakwalwa yake waye ba shi kwakwalwa da take aiki Allah ne yake motsa ta idan Allah ya ga dama cikin kankanin lokaci <clears throat> zai so abu mai kifa ruwa saboda Allah ya cire wannan istita'a din da ya bashi wani ikon da ya bashi <clears throat> to shine malai yake cewa وجعلهم وجعلهم يخلقون لانفسهم ما يشاءون بدون مشيئه الرب suka ce mutane su suke halittar abinda suka ga dama ba tare da mashi'ar ubangiji ba fa yakunu fi mulkihi ma la yasha'u wa yasha'u ma la yakunu sai ya kasance an samu abinda Allah bai ga dama ba ya kasance a mulkin sa ko kuma a'a Allah ya ga damar faruwar abu kuma yake faruwa a cikin mulkin sa wanda kuma wannan Allah ya daukaka gaban wannan wannan kauli ne na majusawa ba kauli ne na musulmi ba mana yace wa kadhalika ma qadara Allah ma qadarahu haqqa qadrihi man qala innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu al-'abdu wa lahu 'alayhi qudratun wala la lahu fihi albatta wacce akida ta farko ita ce ake cewa akidar alkadariya qadariyya akida ce ta mu'tazilawa akida ce ta shi'ar rafida na cewa ubangiji subhanahu wataala ba shi da hannu a cikin ayyukan bayansa kowa shi yake ganin damar ya abin da ya ga dama har ta kai wasu ma sun yi guluwi sun wuce iyaka suna korewa Allah ilimi suna cewa abin ma sai ya faru Allah yake sanin ya faru wato Allah bai san abin da wane zai yi ba sai bayan ya yi yake sani daga wannan jingina Allah jahilci ne tabbatarwa da Allah wannan sifa kafirci ne to sai kuma wani bangare guda aka samu su kuma jabariya su kuma masu ganin cewa dan adam ba shi da wata mashi'a ba shi da katabus kawai da abin da yayi kawai ubangiji ne ya tursasa shi yayi wannan abu amma shi bai da zabi suna kwatanta dan adam da ganyen itaciya da iska ciki kada kaga ganyen da iska ke kadawa ba shi da wani zabi in ta motsa ya motsa in ta tsaya ya tsaya ta kada gabas ya kada gabas yamma ya kada yamma kudu ya kada kudu arewa kada arewa in ya tsaya can shi ba ya tsaya can wannan shine iska abin da shine ganye a cikin guguwa ko cikin iska to suka ce haka wai dan adam yake ba shi da wani katabus in ga mutum yana sallah Allah ne ya rankwafa shi da karfin tsiya yake sallar in ga ganshi yana zinace zinace Allah ne ya dankwafa shi da karfi yake wannan in sata yake Allah ne to waɗanda su ne kuma aljabariya su sun yi hannun riga da waɗancan waɗancan sun korewa Allah ƙaddararsa waɗannan kuma sun ɗauki gaba ɗaya komai sun jingina shi zuwa ga aikin Allah sun korewa bawa mashi'arsa suka ce ubangiji Sheki komai wai saboda idan aka yadda cewa bawa yana yin wani abu da karan kansa to sun tabbatar da wani mahalicci tare da Allah kenan bawa ya halicci aikin kansa saboda ka shi ma ya zama alkhaliku tare da Allah saboda ka kawai a ce Allah ne kawai yake komai ita ma wannan akidar wasu gurbatattu gurbatattun sufaye sun fake ta karkashin ta saboda haka suke cewa la fa'ila illa Allah suka ce la fa'ila illa Allah to duk wanda kaje ya fara la fa'ila illa Allah to zai shiga zai shiga tsiyatakunsa la fa'ila illa Allah ma'ana duk abin da kaga nayi Allah ne yayi babu mai yi sai Allah saboda haka in ka ganshi yana shan giya ce ba shine ba in ka ganshi yana lalata duk abinda ka ganshi kawai la fa'ila illa Allah to wai wannan shine ya gano ya ya kai ya ga hakika wato yana yin hakika ya ga hakika saboda haka ko meye ji ya faɗa ba shi ya faɗa ba shi yasa za ka ga duk sabon duniyar nan za su iya faɗa za su iya zagin Allah za su iya zagin manzan Allah za su iya zagin littafin Allah za su iya yin fitsari akan alkur'ani saboda su abun su ba su suke yi ba kun gane to abinda ba kai kai ba ai kaga ba za a zarge ka kai ba sauraka su a gurin su sun ka sun kai ga hakika cewa la fa'ila illallah babu mai yi sai Allah sauraka duk abinda suka yi kawai ba su ne suka yi ba Allah ne yayi Allah kuma la yusalu amma yaf'alu wa yusalu in Allah ya abu ba mai cewa dan me yayi duk wannan fashakiyancin da zaka ga suna yi a cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah amma a haƙƙin su fa ba za a yi haka ba eh inda aka zo ka share shi da mari ka ce la fa'ila illa Allah wallahi ba hakika ba ko me zai aje ya ce ya dawo yadda yake eh ya kamata a komai kai haƙiƙa eh in wani abu nashi ne ka zo ya tara ya aje mota saka cinna mata wuta ya juyo ka ce lafa ila illa Allah Allah ne ba ni bane eh. ba zai yadda ba to amma a haƙƙin ubangiji zai iya yin duk abin da ya ga dama an tambaya ce shi yayi shuhudul haqiqa saboda haka ya san cewa babu bai sai Allah to shi ne anan ma da yake cewa wa kadhalika ma qadara Allah ma qadarahu haqqa qadrihi man qala innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu al-'abd haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi wanda zai ce Allah yana yi wa bawansa uquba akan abinda bawan bai aikata ba wala lahu alaihi qudra bai da iko a kansa, wala ta'thirun lahu fihi albatta bai da wani tasiri a kansa kwata-kwata bal huwa nafsu fi'ilin rabbi jalla jalaluhu cewa wannan aikin ubangiji ne shi karan kansa fa yu'aqibu 'abdahu ala fi'lihi huwa subhanahu allazi jabara al-'abda alayhi saboda ka sai Allah ya yi wa bawa uquba akan aikin da bawa wato akan aikin da ya tilasta wa bawa wa jabruhu ala al-fi'li a'zamu min ikrahi al-makhluq lil a ce Allah ya tilasta bawa ya yi abin da ƙarfin tsiya ya fi muni sama da a ce mahaluki ne tilasta ma wani mahaluki an san cewa idan wani ya tilasta ma wani ya yi wani abu bai cancanta masa hukuba ba shi ya tilasta masa ya yi ko ya zo masa hukuba akan wannan bai cancanta to ina kuma ga Allah ka ce ya tilasta wa bawansa yin abu kuma ka ce ya yi masa hukuba kan wannan so wannan kaga yana da muni kwarai da gaske kuma yana kore adalcin ubangiji wanda baya kama bawa da laifin da ba shi yayi ba ko da dan uwansa ne maluki ya tilasta masa Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da wannan ba mala yace wa idza kana min al mustaqirri fil fitri wal uquli an as sayyida idan zamana wani abu tabbatacce ne fil fitri a cikin halitta ta asali lafiyayyar halitta ta dan adam da cikin hankula lafiyayyu cewa as-sayyid shugaba a akraha abdahu ala felin da zai tilasta bawansa ya yi wani aiki au alja'ahu ilaihi, ko ya matsa masa sai yayi wannan aikin thumma aqabahu alaihi sannan kuma ya zo ya yi masa ukuba dan yayi la kana qabihan to da wannan ya zama mummunan abu ne fa'adalul adilina wa ahkamul hakimina don haka mafi adalcin masu adalci kuma mafi iya hukuncin masu hukunci wa arhamur rahimin mafi tausayin masu tausayi shine Allah kaifa yajburu al-abd ala fi'lin ta zai tilasta wa bawa ya aikata wani aiki la yaqulu al-abd fihi sun'un wala ta'sirun da zan ba wannan baya da wani abu da nashi na kansa a ciki ko wani tasiri wala huwa waqi'u bi iradati ko ba da iradarsa ba da sansa ba wannan abu ya faru wala huwa fa'alahu albatta ba ma shi yayi ba kwata kwata thumma yatibuhu alayhi uqubat alabad sannan zo kama ba wannan ya masa hukuma ta har abada Allah ba zai wannan ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabarin wannan daukaka mai girma wa qawlu haula sharrun min aqwali ashbahil majus maganar waɗannan tafi ma maganar na farko muni wannan maganar ta cewa Allah na tirsasawa bayi su wani abu kuma ya azabta su akai ta bi muni sama da maganar waɗancan da suke cewa bayi su suke halittar ayyukan kansu wadda'ifata ne duka ƙungiyoyin guda biyu da alqadariya da aljabariya ma qadarullah aka qadrihi ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba a za mu tsaya a nan a yi haƙuri wannan karan ba za mu samu mu yi karatu gaba ta biyu ba haka za mu tsaya a nan sai karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh